Am pastila care vine cu un plus de dopamină în crea și pentru tine un drog nou no. Am ce trebuie ce bine să te țină la înălțime O să te întorci la mine ca un eco Am pastila care vine cu un plus de dopamină în crea și pentru tine un drog nou no. Am ce trebuie ce bine să te țină la înălțime O să te întorci la mine ca un ecou de tine prea mult e clar Îmi pun mâna la ureche, dau play, vreau să te ascult în zadar Îmi plac piesele vechi, stilul se schimbă, sunt metamorfic Sound de brut, dar sunt mega profi Sunt peștele mare din lanțul trofic Vă hales pe bică, sunt mega optic Am sintetizat soundul lui silent mi de mestecat Le-am amestecat, dă-le peste cap Să te scap de o travă ce te ai intoxicat Iese rău din ghibane, puroi și mâzgă și mizerimane Ca ciuma din filmele americane Crește gloata de zombie de milioane ha! drog puternic să-mi vie totul De am stana pe cap și dicotul Îmi stă în coaste ca antricotu Ești antitotul, antiporc Android fără anticorp Dar armele gata să lupt cu toți Am antidotul pentru roboți yeah. Am pastila care vine cu un plus de dopamină Am și pentru tine ce trebuie, ci bine Să te țină la înălțime O să te întorci la mine ca un eco Am pastila care vine Cu un plus de dopamină Am creat și pentru tine un drog nou Am ce trebuie, ci bine Să te țină la înălțime O să te întorci la mine ca un eco Deli vorbesc de tine, prea rar dispari Ai cariera pe final, nu vreau să te ascult Nu stau play măcar, e clar Nu ești parag, ești varză aici N-am nevoie de faimă mânjit închiși N-am nevoie de armate de agarici Oricum n-ar gusta ce prepar aici Un pic ciudat, un pic nișat Nu trebuie să mă ascult orice piși mișat Dar tu-i verzi statul, cont de coste Împiedici, împredici și piși de prost da. Ați creat un monstru, i-a scruși, dar jeans spune ta da, din Transilvania colț marca ca niște bolțari Ce atacă pe flow ca un corsar Sunt emisar cu un curs clar Am un bulzai pe voi Eu ca adversar în mod arbitrar Tot ce-mi sună a noi Dam un antidot ca un dispensar Și-l împrăști de pe voi Pastila care vine cu un plus de dopamină Am creat și pentru tine un drog nou am ce trebuie, ce bine Să te țină la înălțime O să te întorci la mine ca un eco Am pastila un plus de dopamină în crea și pentru tine un drog nou a, ce trebuie ci bine să te țină la înălțime Să te întorci la mine ca un ecou Un ecou Un ecou Un ecou